บุ๊กทูยี่สิบแปดชูกอตตาชูกอตตาในโรงแรม การร้องเรียน På hotellet klagomål På hotellet klagomål ฝักบัวใช้งานไม่ได้ Duschen fungerar inte. Duschen fungerar inte. ไม่มีน้ำอุ่น Det kommer inget varmvatten. Det kommer inget varmvatten. คุณมาซ่อมมันได้ไหมครับ Kan ni låta det repareras? Kan ni låta det repareras? ในห้องไม่มีโทรศัพท์ Det finns ingen telefon på rummet. Det finns ingen telefon på rummet. ในห้องไม่มีโทรทัศน์ Det finns ingen TV på rummet. Det finns ingen TV på rummet. ห้องไม่มีระเบียง Rummet har ingen balkong. Rummet har ingen balkong. ห้องนี้เสียงดังเกินไป Rummet är för lyhört. Rummet är för lyhört. ห้องนี้เล็กเกินไป Rummet är för litet. Rummet är för litet. ห้องนี้มืดเกินไป Rummet är för mörkt. Rummet är för mörkt. เครื่องทำความร้อนไม่ทำงาน Uppvärmningen fungerar inte. Uppvärmningen fungerar inte. เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน Luftkonditioneringen fungerar inte. Luftkonditioneringen fungerar inte. โทรทัศน์ไม่ทำงาน TV-apparaten är sönder. TV-apparaten är sönder. ผมไม่ชอบเลย Jag tycker inte om det. Jag tycker inte om det. มันแพงเกินไป Det är för dyrt. Det är för dyrt. คุณมีอะไรที่ถูกกว่านี้ไหมครับ Har ni något billigare? Har ni något billigare? ที่พักเยาวชนใกล้ที่นี่มีไหมครับ Finns det något vandrarhem i närheten? Finns det något vandrarhem i närheten? มี bed and breakfast ใกล้ที่นี่ไหมครับ Finns det något pensionat i närheten? Finns det något pensionat i närheten? มีร้านอาหารใกล้ที่นี่ไหมครับ Finns det någon restaurang i närheten? Finns det någon restaurang i närheten?